ke patroi attentu infanoin. Infanoi besonas la proximetson de la gepatroi, cae ilian per oculan contacton. Afisioi PROVOQUE demandas, ciu vi HODIAO JAM ludis cun via infano? La unuae vivo jaroi de infano estas extreme GRAVAI por la ligo alla gepatroi cae anca por la ligo capablo en la posta vivo. Se tamen ge patroi daure manipulas pri la compufono, tio povas havi tre ege mal bona in sequoin. Iuna patrino rigardas en la traino sur sian compufonon. Dum la bebo, en la infancia reto, serchas sian rigardon en la ludeio sidas che patroi sur benco, cae occupigias prisiai compufonoi, an rigardi alla tria rulino, ciu rigardas al ili della clittilo por peti applaudon. En la rapidvora restauratio sidas bebo sur alta seggio, cae shatus doni al pacio dispremitan pomfriton sed li estas absorbita de la compufono. Tio estes scenoi, e la ciu tago, bedaurinde. La sequoi por la evoluo de la ligo capablo de infanetoi estes lau opinio de expertoi signifai. Ce experimento, esploristoi ordonis al patrinoi, exemple, ne plu reagi ston visage pri iliai beboi. La resulto estis, la beboi eges tresigis, cae provis per movoi de bracoi cae gamboi, cae per plorado, fine re ricevi la attenton de la patrino. Similain reagoin povus causi la daura rigardo alla compufono. Suc infanoi povus resigni char mancas la viglezzo de la mimico, cae la attento daure estas directata alla compufono. Scribas svisai autorinoi la universitato de Zuricho. Se la infano havas securan ligigion, tiam gi ciam de nove sercias la contacton. Se ce la patrino rigardas sen parto prene exemple char si estas psiche malsana, au ignoras la infanon, daure, pro la compufono. Tiam oni constatas ce infanoi, jam en la agio de quar monatoi, che ili evitas la rigardon alla patrino. Ili lernas che estas mal agrable, se la patrino ne respondas alla rigardo, do ili prefere ne rigardas tien. Iam tutte malgrandai infanetoi tiam resignas. Such infanoi besonas la proximetson de la gepatroi, ca ilian per oculan contacton. Tio estas ne malhavebla, interalie por disvolvi la prafidon. La cie disponebla aliro al ciferezzai rimedoi estas la plei granda real viva experimento, quiu iam ocasis. Oni nun tempe nescias, quiel tio efficas alla homoi post dudec au tridec iaroi. Necessas informi gravedulinoin, pri la gravezzo de la temo. Se patrino dum la unuae monatoi de la vivo de la infano, ne suffice tenas la per oculan contacton cun la bebo, la evoluo de la attentemo de la infano povus suferi.